Mēs dzīvojam šeit, tāpēc, ka tas kungs grib lietot mūs. Tas kungs grib lietot tevi. Es ticu, ka tas kungs jau lieto tevi. Un vienkārši tev ir jāatverās, tev ir jādod viss no sevīm. Nedrīkst pateikt, piemēram, es aiziešu svētdienas dievkalpojumu, es saņēmušu, es slavēšu Dievu, esmu ļoti labs uh, kristietis, es, es sekoju Dievam, bet uh, visu nedēļu mums mēs dzīvojam kā nu kā plūstam ar pasauli līdzi, bet tā tam nevajadzētu būt. Mums vajadzētu būt savādākiem nekā pasauli, mums vajadzētu tiešām nest šo vēstu. Mums vajadzētu būt ar sāli, sālītiem. Tas uh, vienmēr nebūs ērti, tas vienmēr kādam tas nepatiks. Bet uh, jūs redzēsiet, ka daudz cilvēku nāks uz atgriešanos. neviens tāds, tāds kā tu. Gaisma, kas tumsībā spīd, ārā no pelniem uz tev, nav neviens tāds, tāds kā tu. mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprs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 Un arī mēs, kungs, kā tavu bērnu, Dievs, kungs, kā Tevis izredzēt, Tevis aicināt, Dēvs, esam tavās rokās, kungs, un neviens nespēja neko, neko un necik izraut no tavas rokas, Dievs. Tiešām slāvtās, jo tu esi pār visu. Kungs, tu zini visas lietas, Dēvs, un tu spēj visu, kungs, jo projām tavu roku tās nav palikusi par īstu, lai nezird, nevarētu palīdzēt tās, un tavu mums nav aizsardus, lai nedzirdētu, kungs. Tās mēs paciešām balvu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 my. bailes mierīgi. Stiprini cerību manī, kungs. Mācī man savu vārdu tēvs. Dāvā tagad tev, kungs, dzīvi atdodu, balsi paceļu dziedu slāvu tev. Ko teiksi tu, es darīšu? Es tagad tev, kungs, dzīvi atdodu, balsi paceļu dziedu slāvu tev. Ko teiksi tu, es darīšu? pateiksi tu, es darīšu. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēlu sekot tev. Ar tevi esmu baltāks kā sniegs, krēks sārtāks kā purpurs, par ēnu tad kļūs. Bez tevi rādi man ceļu, ceļu pie tevis, kungs, šodien, šodien, šodien, es vēlu sakot tev, šodien, šodien, šodien, es vēlu sakot tev kā saras, reizēm pāri plūst, un miers vaidījums. Kā tas var būt, esmu atradījis mīlestību šo. Priekā asaras, reizēm pāri plūst, un miers vaidījums. kā tas var būt, esmu atradījis mīlestību šo. Ar tevi esmu baltāks kā sniegs, grēks ārtāks kā purpurs, par ēnu tad kļūst. Bez tevis būtu akls mans Dievs, tad rādi man ceļu, ceļu tavo sekula tev šodien, šodien, šodien. Es vēlos sekula tev, tavs gods un slāvās. Mēs gribam sekot tev. Dievs, šodien, šodien, kungs, mēs izdarām arī šo izvēlu, kungs. Dievs, lai kas bija pirms brīža, debes tēvs, bet, kungs, turpmāk, Paldies, kad iesim tālāk, tās mēs gribam sekot Tev. rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pār. tev kāds līdzīgs, un kurš gan cits savu dzīvību par mani atdotu. Kurš atlīdzināt spēj to, visa rādība raugas uz tevi, paceļu, balsi paceļu, Tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku, savā mīlestībā nācu mani ārveido. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībai jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Savas rokas paceļ, balsi paceļ, tavu vārdu slavēj, žēlastībā palieku, savā mīlestībā nāc un mani ārveido. vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Debes Tēvs, mēs, kungs, kopā kā draudz, kungs, un ik viens atsevišķi arī nākam Tēvs, lai Kungs, šodien dzirdēt no Tevis, Dievs. Mēs pateicamies par Tavu vārdu, paldies par Tavu patiesību, paldies, Dievs, ka tas ir kā zobens, Dievs, kad vajadzīgs, kad atšķeļ, kad nodala, debes Tēvs. Paldies, Dievs, ka tas ir par iedrošinājumu, par stiprinājumu, par atgādinājumu, debes Tēvs, ikvienam no mums. Dievs, paldies, ka tā ir tā patiesība, kungs, kurā Tu vēlies mūs redzēt, Dievs, kurai Tu mūs esi radījis, paredzējis, Dievs, un lūdzam, kungs, lai mēs esam gatavi no Tevis saņemt. Dievs, lai Tev izgods un slāv Tēvs šodien, šeit, kungs, un mūžīgi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs zinām stāstu, kad Mozes tika aicināts, lai viņš izved Izraēlu no Eģiptes. Zinām, pat pareizi, jā, Eģipte bija verdzībā, ilgus gadus viņi tur kalpoja un pat bija aizmirstus, kāds ir viņa dievs. Taču Dievs aicināja Mozu, caur Mozu, kopā ar Mozu viņš izved viņus ārā no Eģiptes, no verdzības, un tai turpinājumā, kam vajadzēja sekot varbūt pāris dienu laikā nonākšanai līdz šai apsolītai zemei, izvērtās ne, nedaudz ilgāk, līdz 40 gadiem, bet eh, arī tas nebija šķērslis, lai Dievs piepildītu savu apsolījumu. Un savukārt tur pēc tam nonāk eh, tādā situācijā, kad Mozus aicina 12 vīrus, lai viņi uh, iet un izlūko šo Kanānas zemi, šo apsolīto zemi. Un uh, viņš tā arī dara, viņš uh, izsūta šos 12 vīrus, viņi aiziet un uh, izlūko, skatās, kas tur notiek, un viņi ierauga, tur ir uh, milži, tur ir daudz cilvēku, tur ir stipra tauta, tur ir uh, tāpat laikā tur ir nu, tāda raža, tur viss ir bagātīgi, tieši tā kā Dievs ir solījis. Piens un medus tek. Un atnāk atpakaļ, un kas notiek? Desmit no šiem vīriem ir sašutuši, un viņi patiesībā ieduši bailes arī visiem pārējiem. Tur ir vienkārši Anaka dēli, ja, ja es nemaldos, es atvainojos, ja es kļūdos, bet man liekas, tā arī bija par tiem milžiem, kad ir runa. Un uh, tur viņi ir tik daudz, un mēs salīdzinoši nespēsim stāties pretī. Viņi ir tāds bailes. Visai tautai uh, Un savukārt tas ir uh, divi apsolījums. Bet ir divi vīri, kas nostājas un pasaka pretēji. Uh, un tas ir uh, Jozo un Kāleps. Un šie savukārt vīri atšķirās ar to, ka viņi pazīstot Dievu. Viņi uh, paļaujās, ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Jo Dievs bija apsolījis, šī ir tā zeme, ko jums būs iemantot. Un uh, tā ir tā liela atšķirība starp tiem desmit un šiem diviem, ka viņi paļāvās ka Dievs, ko ir solījis, to viņš ir piepildījis. Un arī šodienas rakstvieta ir no Jozos grāmatas. Es aicinu, ka mēs kopā varam atvērt Jozos grāmatu. Uzreiz aiz piektās mūzes grāmatas, ja? Pirmās piecas mūzes un uzreiz pēc tam ir Jozos. Un izlasīsim no 5. līdz 18. pantam, pirmajā nodaļā. Jozos grāmata 1 no 5 līdz 18. Tātad, neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar mūzu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zem par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem – Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus, mans kalps, tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tavu muta nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs? Nebīsties un nebaļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kurpien tu ies. Tad Jozo pavēlēja tautas pārstāvjiem sacīdams. Noiet nometnē un pavēliet visai tautai, sacīdami. Apgādājieties ar ceļamaizi, jo nākamajās trijās dienās mums, jums būs jāceļas pāri Jordānai, ka jūs ieiet, lai iemantotu to zemi, ko tas kungs, jūsu dievs, jums dod par īpašumu. Bet rūbeniešiem un gadiešiem un manas pusciltī Mūzes sacīja, pieminiet to vārdu, ko Mūzes tā un kalps jums ir pavēlējis teikdams, tas kungs jūsu dievs jums grib dot mieru un dot jums šo zemi. Jūsu sievas, jūsu mazie bērni, jūsu ganāmie pulki, lai paliek šai zemē, ko Mūzes jums ir devis, šai pus Jordāns, bet jūs paši abruņojieties, abruņojušies, celieties savu brāļu priešgalā, visi karaspēka varonīgie un stiprie vīri, un palīdziet viņiem, kamēr tas kungs, jūsu dievs, arī jūsu brāļiem, tāpat kā jums, būs devis mieru, arī viņi būs iegūši īpašumu, īpašumā to zemi, ko tas kungs, jūsu dievs, viņiem dos. Tad jūs atgriezīsieties savā zemē un to dabūsiet, ko Mūzes tā un kalps ir jums devis šaipus Jordāns pret saules lēktu. Tad tie atbildēja Jozovam sacīdam, visu, ko tu mums esi pavēlējis, to mēs darīsim. Un visur, kur vien tu mūs sūtīs, mēs iesim. Tāpat kā mēs esam visās lietās klausījuši mūzumu, tāpat arī mēs tev klausīsim. Lai tikai tas kungs, tavs dievs, ir ar tevi, kā viņš ir bijis ar mūzu. Ikvienam vīram, kas turēsies pretī tavai pavēlē un kas neklausīs taviem vārdiem, lai tu arī ko un cik bieži pavēlētu, būs mirt. Tikai esi stiprs un turi drošu prātu. Dievs arī ikvienam no mums ir paredzējis. Viņš patiesībā mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu viņa apsolījumos. Dievs, kad radīja uh, pirmos cilvēkus, viss viņiem bija dots. Visi Dieva apsolījumi, ko mēs varam, varam iedomāties, ko mēs varam izlasīt Dieva vārdā, viņi tajos dzīvoja. Dievs viņus radīja un paredzēja, lai viņi tajos dzīvo. Un arī šodien patiesībā ik viens no mums, es, tu, ik viens, kas mēs esam šodien, Dievs mums ir paredzējis, ka mēs dzīvojam viņa apsolījumos ka tie ir mums, tie ir mums paredzēti. Mēs tam esam radīti, mēs tam esam veidot, un tie mums ir jāsaņem, un tie mums ir jālieto, tie mums ir jāiemanto priekš sevis. Piekrītam? Jo vēstulē romiešiem ir teikts, ka mums, kā viņa tautai, romiešiem 9.4, pieder Dieva apsolījumu. Mums, kā viņa tautai, pieder Dieva apsolījumu. Ikvienam no mums pieder Dieva apsolījumu. Agrāk, kad mēs, vismaz pie sevis tā domāju, es biju jaunāks, es ļoti drosmīgāks bija. Viegli bija apsolīt. Jūs piekrītat, arī jums kādreiz bija, nu mazāk bijām, skolā gājām, pamatskolā. Viegli bija apsolīt. Es apsolu. Es izdarīšu, vai es apsolu, tā būs. Kā es te sēžu, kā es te stāvu. Un tad bija viegli, bet mēs pieaugot, mēs apzināmies, ka nemaz nav tik viegli kādā brīdī turēt apsolījumus. Mums kā cilvēkiem ir, patiesībā ir pareizi pat izvairīties, nu tik drosmīgi dot apsolījumus, jo ne – Viss ir mūsu rokās. Ne visu mēs spējam, ne visu mēs domājam, ka mēs izplānosim līdz galam, tā arī notiks. Es domāju, ka tāpēc arī Dievs ir teicis visdrīzāk, ne tikai par zvērest, ja par zvērest, nezvēriet. Ne pie zemes, ne debesīm, ne pie saviem matiem, bet jūsu jā, lai ir jā un nē, ir nē. Un uh, viņš arī mūs grib pasargāt no tā. Bet uh, atšķirība ir tā, ka šie apsolījumi, tā ir Dieva griba. Tā nav cilvēka, tas nav cilvēka prāts tikai. Tas nav tikai tas, ka es gribu kaut ko saņemt, vai es gribu kaut ko iemantot, vai man kaut kas pienākas kā Dieva bērnam. Tas ir, tā ir Dieva griba. Un šeit ir liela atšķirība. Mūzes grāmatā rakstīts, ka Dievs ir, nu ne tikai Mūzes. Es vienkārši atradu tā pirmā rakstīja, kas jau un vēl un vēl apstiprina. Dievs ir uzticams, Dievs ir taisns, Dievs ir patiesīgs, Dievs mums to dod. Tātad tā nav mūsu griba. Mums jāsaprot, tas mums ir ļoti svarīgi katram pieņemt, Jo ja mēs tikai domājam, ka mēs ar savu cenšanos vai gribēšanu, ka man tas tikai pienākās, tas ir Dieva prāts vispirms ikvienam no mums, lai mēs saņemam viņa apsolījumus. Jo mums ir, jā, patiesībā mums ir jāzina, mums ir jāzina, kas mums pieder. Es, mēs turpmāk eh, uzreiz pieminēsim konkrētus apsolījumus. Mēs uzskaitīsim viņus, lai mēs arī sev varam kādus no viņiem. Viņi ir ļoti daudz. Man droši vien laiks aiziet to un darot, droši vien kā uzskaitot apsolījumus vien, bet mēs pieminēsim kādus. Bet patiesībā mums ir jāapzinās, ka mums pieder kā viņa bērniem, mums pieder, jo Dievs to vēlās, viņa apsolījumu. Un ja mēs zinām, kas mums pieder, tad mēs zinām, uz ko tiekties. Mēs zinām, kas mums var pietrūkt. Mēs zinām, kas mums ir apsolīts. Ja? Un mēs uz to tad arī ejam. Un dažkārt par apsolījumam arī jācīnās. Uh, dažkārt par apsolījumiem ir jāiestājās. Jo miesa ir vāja. Mēs zinām, gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Lai kā mēs gribētu, bieži vien nesanāk. Nesanāk. Mums, vajadzīgs ir, mums ir vajadzīga palīdzība. Mums Dievs ir vajadzīgs, mums ir vajadzīgs svētāk ar spēks, lai, lai pastāvētu. Jo ir rakstīts, ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies, ja? Bēstulē epeziešiem. Pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules tāpā. Bez svētā gara mēs to neizdarīsim. Bez atgriešanās, patiesas atgriešanās pie Dieva, bez piepildījuma ar Svēto garu, mēs neiemantosim Svēto garu. Mēs neiemantosim, neiemantosim Dieva apsolījumus. Mums ir vajadzīgs Svētā gara spēks. Un, um, jo, jo Sātans cenšas nozakt. Sātans neguļ, viņš uh, nepārtraukti ir apkārt, un viņš cenšas tos visus uh, apsolījumus, kas mums nāk no Dieva, kas mums nāk no viņa vārda, kas ir patiesība, Viņš cenšas to paņemt projām. Un tāpēc mums ir jābūt nomodā. Un, um, bet Dievs saka, joprojām atceros no svētdienas skolas, viena tēma bija tāda, ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja no visas sirds mani meklēsiet. Mūsu grāmatas neatceros, kur tā bija nodaļa pants, bet uh, fakts ir skaidrs, ja mēs viņu meklēsim, mēs viņu atradīsim. Ja no visas sirds viņu meklēsim. Uh, Un es gribu šobrīd pieminēt kādus apsolījumus. Mums ir jāļauj tiem uh, atpakaļoties pret mums. Mums ir jāņem katram, Dievs vai šis apsolījums ir manā dzīvē, vai vēl nav? Jo ir iespējams, ka mums vēl kāda nav. Varbūt mums viņi ir doti, bet mēs viņos nedzīvojam. Un ir liela atšķirība. Tāpēc ieklausamies tajos nedaudzajos apsolījumos, ko es nolasīšu jums no Dieva vārda. Tā, Vai jūs kāds pierakstat arī rakstvietas? Labi, tad pierakstam arī rakstvietas. Tātad no psalmiem 119. Eh, psalms, 58., 65., 107., 170. pāns. Kautai, pirmie. Un Dievs apsola būt žēlīgs. Dievs apsola mums iekanu būt žēlīgs. Pret tik vienu no mums būt žēlīgs. Viņš apsola darīt labu. Dievs, vai tu dari man labu? Vai savā ikdienā var pateikt, Dievs, tu man dari labu? Dievs man tā nelieks, bet Dievs apsola darīt labu. Un šeit atkal mums jāatcerās, Dievs, tā ir tava grība priekš manis darīt labu. Mums ikvienam varbūt šis jautājums, kāpēc Dievs, uh, es neredzu to? Kāpēc es to nepiedzīvoju? Bet Dievs ir apsolījis darīt labu. Hagais 2.5. Dieva gars valdīs jūsu vidū, Dievs apsola. Dieva gars valdīs jūsu vidū. Draudze, Dieva gars valda mūsu vidū, jo Dievs ir uzticams. Amen? Tā vienkārši ir. Lūkas 24, 49. Svētais gars. Tēva apsolības. Svētais gars, tas pats apstuļu darba sākumā. Viņš ir apsolījis svēto garu mūsos. Ne tikai mūsu vidū, bet mūsos katrā. Mūsos katrā ir svētais gars. Mēs esam svētā gara tempļi. Tas ir viņa apsolījums un tas ir fakts. Tas nav grozāms. Ja mēs esam piedzimuši no augsts, ja mēs atzīstam, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs, tad mūsos ir svētais gars. Mūsos ir mūžība. Es vienīgais smaidu. Nē, <laughs> Rasa arī smaidu. Lieliski. Jaunas debesis un jaunu zemi. Viņš to apsola. Nevis mana griba vai tava griba. Viņš to apsola tev dot jaunu debesis un jaunu zemes. Jaunu zemi. Savu mieru Ļoti aktuāls, man liekas, ar brīžam jautājums. Jā. Nu, nav tas miers. Un nu, kā tas var būt? Bet Dievs apsola. Dievs apsola. Un ja Dievs apsola, viņš to grib dot, viņš to var dot. Vai mēs to varam saņemt? Vai mēs to gribam saņemt? Dievs apsola savu mieru. Adusu. Iet adusā. Ebrejiem 4.1. 2. korintiešiem 3.17. Brīvība. Brīvība. Tik daudzās lietās mēs vienkārši esam saistīti Mēs eh, ļoti labi nesaukšu vārdā, slavēšanas vakarā arī. Un nu, padalās cilvēks ar to, ka patiesībā mēs neapzināti varam tā vien ieslīgt uh, tādās kalpībās. Un mēs esam saistīti, tur nav brīvības. Tur nav brīvības. Bet Dievs apsola brīvību. Viņš saka, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Mums ir vajadzīgs Dievs. Mums ir vajadzīgs svētais gars. Viņš mums dod brīvību. Tie ir viņa apsolījumi. Atceramies, tie ir viņa apsolījumi. Tā ir viņa griba, lai mēs tajā dzīvotu, lai mēs to pieņemam kā, kā faktu. Tas ir, tā, tā ir viņa griba mūsu dzīvē. Mūžīgo dzīvību pieminējam. Un vēl daudz un daudz atbrīvošanas. Un vēl citas lietas. Vēl personīgi, tie, tie ko mēs nolasam varbūt šobrīd Dievu vārdā, un vēl un vēl varam lasīt, bet ir arī personīgi, kad Dievs uzrunā, es tevi izvidīšu, es tevi parādīšu, Viņš mums dod instrukcijas, viņš mums pamāca. Tas ir vēl personīgi, kad Dievs uzrunā mūs katru ar kādiem apsolījumiem, ka viņš darīs, ka viņš ir uzticams. Un tā ir viņa griba. Jo, kad mēs pieminam apsolījumus, mēs pieminam daudz apsolījumus. Būt žēlīgs, darīt labu, atspirdzināt glābšanu, svētais gars mūsu vidū, mūsos – jaunas debesis, savu mieru, atbildēts lūkšanas, atdusu, brīvību, mūžīgo dzīvību. Bieži vien tas ir kā līdzība tiešām par sējai. Atceramies līdzību par sējai. Kad sējas gāja, viņš sēja sēklu, citi krita ceļmalā, uz akmenāja, krūmājos un labā augsnē. Un ar Dievu vārdu, ar apsolījumiem, ar lietām, varbūt, kas mums liekas kādā brīdī tādas, vai tiešām man, tad arī visdrīzāk tas ir kā vārds, kas iekrītas akmenājā kas iekrīt, nokrīt ceļmalā. Mēs ar prieku varbūt to sākumā uzņemam, kā rakstīts, bet saknēm nav kur augt, un mēs to neielaižam sevi iekšā. Mēs to nepieņemam kā faktu priekš savas dzīves. Ja es Dievu apsolījumus apšaubu, nekas nemainīsies. Tas ir kā tiešām, kad iekrīt, ātri uzdīkst, un sātans nāk un nozog. Ja mēs tajā nepaliek, mums ir viegli palikt Dievu žēlstībā. Mums ir viegli palikt uh, kādās citās atziņās par to, kāds ir Dievs vai kāds viņš mūs redz vai nosauc. Uh, Bet tad, kad runa ir par kādām tādām pamatlietām, par to, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē, par, es nesaukšu pat atkal visu to pašu no sākuma, mieru, prieku par atbrīvošanu, par svēto garu mūsos, par, par viņu plānu mūsu dzīvē, ko viņš apsola, tad mēs bieži vien ļaujam, ka šī sēkla mums tiek nozakta. Mēs esam dzirdējuši Dievu apsolījumu, un paiet tikai diena, divas, laiks, īs brīdis, mēs ļaujam to nozakt. Un tas ir tāpēc, ka mēs neturamies pie tā. Mēs neļaujam šim vārdam, mums tas ir jāpārdomā savās, savos prātos, savās sirdīs, lai tas iesēžās mūsos, lai tas iesakņojās mūsos. Mums tas ir jāizrunā, mums tas ir eh, jāapstiprina priekš sevs, ka tā ir patiesība. Savādāk sātans nāk un nozog vārdu, tā kā rakstīts. Jā, līdzībā par sēju. Tas ir tik vien, vienkārši. Jozos 1.11 viens pants no tā, ko mēs nolasījām. Noiet nometnē un pavēliet visai tautai sacīdam, apgādājieties ar ceļa maizi, jo nākamajās trijās dienās jums eh, būs jāceļas pāri Jordānai, ka jūs ieiet, lai iemantotu to zemi, ko tas kungs, jūsu dievs, jums dod par īpašumu. Šeit notiek sagatavošanās darbi. Šeit notiek kaut kāda lēmuma pieņemšana. Un arī mums savās dzīvēs, ja mēs gribam saņemt Dieva apsolījumus, viņi iet pēc Dieva apsolījumu šī tauta iet pēc Dieva apsolījuma. Vismaz lielākā daļa, jau viena daļa bija saņēmuši šai pus Jordāns, bet mēs redzam, ka pārējā daļa iet, lai iemanto Dieva apsolījumus. Mums ir jāpieņem lēmums, es to vēlos. Ja mēs to neatzīstam, ka mums tas ir vajadzīgs, ja mēs nepieņem lēmumu, es to vēlos, es vēlos kaut ko mainīt savā dzīvē, lai es saņemtu Dieva apsolījumus, lai es tajā dzīvotu, lai tie būtu manī, jo Dievs man tādu radīja, tam man radīja, ikvienu no mums. Mums ir jāpieņem lēmums. Un uh, ir iespējams tā, ka mēs esam dzīvojuši kādā brīdī Dieva apsolījumos. To pašu pieminot, to pašu Dievu mieru. Mēs esam nu, piedzīvojuši, mēs esam saņēmuši Dievs, mēs zinām to apsolu. Ja es saku, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli. Es jums dodu. Jēzus to saka. Un tas ir pavisam cits miers. Un mēs esam piedzīvojuši Dievu slāvu Apkārt tur vienalga, kas brūk vai krīt. Dievs, tā nav vienaldzība. Mm, bet tas ir miers, kas ir no Dieva. Taču paiet laiks, nāk, mainās situācijas, mainās apstākļi, nāk cilvēki, un šis miers mēs varam pazaudēt. Tas ir kā viens no piemēriem, ko es šobrīd pieminu. Tas nozīmē, ka Dieva apsolījumi mums var būt bijuši, bet mēs viņus esam pazaudējuši. Mēs esam paši aizgājuši no viņiem. Vai mēs esam kādā veidā piemānīti, vai sātans ir nozacis vienkārši šo patiesības vārdam mums, un mēs esam pazaudējuši viņu. Arī tā mēdz būt. Un, un, un līdz ar šo, līdz ar to, ka mēs pazaudējam kāds no, apšo, no šiem apsolījumiem, mums var ienākt doma, ka iespējams jau tā ir paredzēts. Iespējams, nu, es nekad netikšu vaļā no tās savas atkarības vai no tā savu nemieru, vai man nebūs tāds prieks, varbūt kādu kādam vajadzētu būt kādas lāsts Dievu vārdā, priecājieties, vēlreiz saka, priecājieties, jūs esat glābti, jums pieder debesu valstība, jūs tajā dzīvojat, jums ir visdieva apsolījumi, jūs esat pie... katram no jums ir svētā gara dāvana. Jums, jūs zināt, jums ir katram svētā gara dāvana. Katram. Katram, kas esam pieņēmuši iet Kristu par savu kungu, ir svētā gara dāvana, lai nestu svētību. Katram. Neļausim sev to nu, apmānīt, jo, jo sātans vienkārši melo. Viņš vienkārši melo. Nē, tev nepienāks. Nē, tu nē, es apsties uz sevi. Bet tā nav patiesība. Bet ir divas lietas, ko es gribu pieminēt, eh, ko mums vajadzētu ievērot. Un tā ir otrā korintiešiem 7.1. Otrā vēstule korintiešiem 7.1. Ja vēlties atšķirt, ja nees kopā, vienkārši es lasu, lasat līdzi. Tad. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, man mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti dievbībā. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mums ir milzīgi apsolījumi no Dieva, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti dievbībā. Mēs zinām, ka Dieva bība ir viss sākums. Visa atslēga slēpjas Dieva bībā. Visas gudrības, visas atziņas sākums ir Dieva bība. Ja mūsos sāk parādīties lepnība, augstprātība, paštaisnums, viss šīs lietas, kas mums šķir, un šeit pirms tam pieminam, šķīstīdamies no visiem miesas un gara traipiem, tātad grēks, ik viena veida grēks mums šķir no Dieva. Bet ik viens ceļš atpakaļ ir šī Dieva bība. Mēs atgriežamies Dievu bībā, mēs atzīsim, kur mēs kļūdamies. Mēs atzīsimies, ka mūsu ceļi nav bijuši Dievu ceļi. Mēs atzīsimies, ka mūsu domas nav bijušas Dievu domas. Tāpēc mums ir atkal un atkal jāpārbauda sev, vai mēs stāvam dievbībā, jo mēs stāvam varam Dievu priekšā. Dievs nav mainījies, Dievs joprojām ir uguns, kas iznīcina. Dievs joprojām ir labs, Dievs. Viņš joprojām ir uzticams, viņš ir visspēcīgs. Viņš ir mūsu tēvs, viņš sauc par draugiem mūsu. Tātad atgriezīsimies um, tādā patiesā dievbībā, grēku nožēlā. Otrs ir ebrejiem 10.36. Vēstule ebrejiem 10.36. Ebrejiem 10.36, jo jums vajag pacietības, lai Dievu prāt darījuši, iemantot apsolījumu. Arī nekas jauns. Pacietība. Mācieties pacietību. Mēs gribam daudz lietas ātri un tagad. Ātri un tagad arī ir iespējams. Es gribu teikt, Dievam viss lietas ir iespējams. Ir brīnišķīgas liecības. Mūsu pašu vidū dzirdēts. Vienā mirklī nav. Tas, kas bija, kas traucēja, kas kaitēja, nav. Viņam vairs nav. Bet ir brīži, kad mums Dievs māca pacietību. Un tas droši vien arī ir viņa ziņā, kad mums ir jāmācās šī pacietība, kad mums ir jābūt pacietīgiem, lai iemantotu Dievu apsolījumus. Ja? Arī šeit ir tātad Jo jums vajag pacietības, lai dievprāt darījuši iemantotu apsolījumus. Mums ir jābruņojas. Dievs ļoti augsts novērtē pacietību. Dievs to saka savā vārdā. Viņš, viņš, šī pacietība raksturo tādu patstāvīgu, tādu ilglaicīgu periodu. Patstāvība nav divas stundas. Es esmu ļoti pacietīgs. Divas stundas jau Dievs, es esmu pacietīgs. Tie var būt, mēs zinām, gadi. Tie var būt, tas ir katra individuāls gadījums, protams. Un mēs lūdzam Dievs, lai notiek ātrāk. Viņš arī zina mūsu mēru. Nav tā, ka ā, viņš pieminēja gadus, tātad gadi, es gaidu jau gadus. Nē, viņš zina mūsu mēru, viņš zina, cik ilgi mums ir šī pacietība, viņš zina, ka tas īstais brīdis pienāk, lai mums dotu īstajā brīdī viņa apsolījumus. Piekrītat? Jā, visi kopā sakam jā. O jā, tas ir lieliski. Bet šodien, bet šodien sākās vētruna pati galvenā doma, tā, ko es ticu, ko Dievs vēlas, lai mēs šodien arī dzirdam, arī tas viss, ko mēs šodien dzirdējām jau nu pat, ir no Jozos pirmās nodaļas no 12. līdz 15. pantam, ka mēs ticu, ka mums ir jāpievērš vislielākā uzmanība. No Jozos viens, no 12. līdz 15. pantam. Pieminiet to vārdu, ko Mozus tā kunga kalps jums ir pavēlējis, teikdams, tas kungs jūs, Dievs jums grib dot mieru un dot jums šo zemi – jūsu sievas, jūsu mazie bērni un jūsu ganāmie pulki, lai paliek šai zemē, ko mūzes jums ir devis šai pus Jordānas. Bet jūs paši abruņojieties, abruņojušies, celieties savu brāļu priekšgalā. Visi karaspēka varonīgie un stiprie vīri un palīdziet viņiem, kamēr tas kungs, jūsu dievs, arī jūsu brāļiem, tāpat kā jums, būs devis mieru un arī viņi būs ieguvuši īpašumā to zemi, ko tas kungs, jūsu dievs, viņiem dos. Tad jūs atgriezīsieties savā zemē un to dabūsiet, ko mūzes tā un kalps ir jums devis šaipus Jordāns pret saules lēktu. Šeit ir teiks, ka ir kādi, kas jau ir iemantojuši. Ir kādi, kas jau ir iemantojuši, kas jau ir saņēmuši, kas jau dzīvo Dieva apsolījumos. Mēs redzam, ka šī, šī puscilts un šīs divas cilts viņas jau ir iemantojuši. Bet ko Dieva vārds saka? Viņš saka, tie, kas jūs esat jau iemantojuši, attiecinām uz sevi. Tie, kas mēs esam jau iemantojuši kādus, kādus apsolījumus, mēs zinām, ka mēs tajos jau dzīvojam. Un tā nevarētu būt, tā vienkārši nevar būt, ka mums nav Dieva apsolījumi, ka mēs tajos nedzīvojam. Tie, kas mēs esam jau iemantojuši, viņš saka, jums jāiet ir priekšgalā tiem, kuri to vēl nav iemantojuši. Tas ir arī šodien, man un tev. Arī mums, ja mēs esam, ja mēs saprotam, Dievs, es Tev pateicos par to mieru, es Tev pateicos par to brīvību, ko Tu man esi Dievs. Es Tev pateicos par tām lietām, Dievs par Taviem apsolījumiem, par Tavu svēto garu, par Tavām dāvanām, kad es varu tajā dzīvot, jo tie ir Tavu apsolījumi. Bet es redzu, es zinu, kad kāds cīnās man blakus par to, kādam tas, kāds to meklē, bet viņš jau to nav saņēmis. Tad mans un tavs pienākums – ir nostāties priekšā un palīdzēt. Mans un tavs pienākums patiesībā ir iet pa priekš, lai arī mūsu tuvākais, mūsu tālākais blakus, kas mēs esam cilvēki, par ko Dievam deg sirds, arī iemantot apsolījums. Arī iemantot apsolījums. Mums tas ir ļoti būtisks, tas, tas parāda. Mēs lasām apstuļu darbos, un viss viņiem bija kopīgs. Un ļoti bieži mēs to attiecinām maks, nauda, mājas, Visiem bija kopīgs. Viņiem bija kopīga rūpe, viņiem bija kopīga interese, viņiem bija kopīga sāpe, viņiem bija kopīga, kas notiek tavā dzīvē. Un tas pats arī ar mums ikvienu. Mēs kā draudzi, kā Kristus mies, kā dzīva akmeņi kopā liekamies viens tur, tur, tur šites, šutur, viens tur pielīdzina plaisas, viens tur kaut kādu jau, jauc. Mēs visi esam daļa no tā visa. Ja mēs esam saņēmuši, mums ir jābūt tiem, kas palīdz arī pārējiem. Tas nav tikai es lūkšu par tevi. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir būtiskākais. Jo Dievs dara. Un viņš atbild uz mūsu lūkšanām. Tas ir arī praktiskais. Tas ir viss kopā. Viņi gāja pa priekšu, lai varētu iemantot visus šos apsolījumus. Un Dievs sākumā šajā nodaļā saka Jozovam, esi drošs un sīksts jaunajā vai vecajā tulkojumā un, un, un kā nu bija bezbailīgs, nē, drosmīgs. Dievs saka sākumā to Jozovam. Pēc tam mēs lasam arī pirmās nodaļas pēdējā pantā, tikai esi stiprs un, un turi drošu prātu. To jau atgādina viņam visa tauta. Tātad Dievs, kad bija uzrunājis savu vārdu, viņš bija pateicis – pēc tam arī tauta, arī pārējie, kas bija blakus, viņam to atgādināja. Viņi to atgādināja. Viņi neaizmirst to, ko Dievs bija teicis, viņi neaizmirst, ko Dievs, Dievs bija apsolījis. Tikai tur droši prāt, esi drosmīgs, esi stiprs. Jā. Mēs nevaram, mēs nedrīkstam samierināties ar to, ka mums ir. Mēs vienalga, kas tas arī būtu, kāda Dieva apsolījuma. Ja mēs samierinamies, mēs esam ļoti egoistiski. Mums ir jāapzinās, ka vēl ir blakus, kam mēs varam palīdzēt arī man to Dievu apsolījumus. Dievs mūs katru var lietot pie savu tuvākā, lai arī viņi iemantot apsolījumus. Un iedrošinājums turpinās. Jozos otrā nodaļa, pašķiram drusciņus priekšu. Jozos otrā nodaļa 9 līdz 11. Lai nav tā, ka mēs domājam, ka mēs esam necienīgi, vai Dievs man nevar lietot, vai es esmu niecība. Dievs mums nav radījis kā dubļus. Viņš mums ir radījis kā savus bērns. Viņš ir, mums ir radījis savai godībai. Ja? Tā arī, ka mēs bieži vien tiešām gribam salīdzināties ar tārpiem, bet patiesībā ne, mēs esam Dieva bērni. Ja? Un Jozos otrā nodeļa no 9. līdz 11. pantam, divu pantiņu. Uh, un viņa ir runa par, um, par tiem izlūkiem, kur aizgāja vēlreiz tā, izlūkot zemi divatā. Un viņus uzņēma tā, netikli pie sevis un uh, paslēp viņus. Un šeit ir uh, runa ar viņu. Un viņa tiem vīriem sacīja, es zinu, ka tas kungs jums ir devis šo zemi, un ka mūsu, pār, mūsu pārņēmušas bailes no jums, un ka visi šīs zemes iedzīvotāji ir izbijušies jūsu priekšām jo mēs esam dzirdējuši, ka tas kungs ir licis izsīkt niedru jūras ūdeņiem jūs priekšā, kad jūs bijāt iznākuši no Ēģiptes, un ko jūs esat darījuši viņpus Jordāns tiem diviem amoriešu ķēniņiem, Sihonam un Ogam, kurus jūs, likdam lāstam nāk pār viņiem, esat iznīcinājuši. Un to dzirdot mūsu sirds ir kļūsi bailīga, un neviena vīra drosme vairs nav pacēlusies pret jums, jo tas kungs jūsu dievs – ir Dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām. Mēs redzam, ka Dieva darbi iet viņu cilvēkiem pa priekšu. Šie vīri, kas bija Izraels, Izraela tautas sūtīti, viņi aiziet, un tur jau ir runas par viņiem. Tur jau ir runas, jūsu Dievs ir varens, jūs Dievs iznīcināja tur ķēniņus, jo viņš pakļāva. Un tas nav tikai par Jozo, kurš bija nu, labs kara vadons, kurš bija viens kā no piemēriem visā Bībelē, uh, Tas bija Dieva karš, ko Dievs izcīnīja. Un mēs, mēs redzam, ka Dieva darbi iet viņu bērniem pa priekšu. Tā Dieva slava, ne cilvēka, iet viņam pa priekšu. Un arī tas pats ir ar mums, kad mēs ieraugam, es ieraugu Mārtiņu, es ieraugu Zandu, vai Filipu, Ligitu, vienalga, kur no jums. Mums jāzina, Dieva darbi iet viņam priekšu. Svētais gars ir viņos. Viņi ir piepildīti ar to vispēcīgo Dievu, ar spēku, Kas viņiem var stāties pretī? Viņi dzīvo mūžīgi. Jūs ik viens dzīvojat mūžīgi. Kad es uzlūkoju kristiet, es zinu, viņš dzīvo mūžīgi. Esam tā pastījušies. Man, man tas ir ļoti, tā, man liekas, iedrošinoši. Es dzīvoju mūžīgi, jo Dievs to apsola. Viņš man dod mūžīgo dzīvību. Mēs ieraugam brāļus un māsas, vā, slavu Dievs tev. Forši. Tas taču ir brīnišķīgi. Dievs spēj visu. Dievs spēj visu, un arī mēs līdz ar to spējam, jo Dievs strādā caur mums. 1. korintiešiem 12.7 teiks, bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars, citam dod ticību tajā pašā garā, citam dāvans dziedināt tajā pašā vienā garā, citam spēka brīnums darīt, citam pravieto, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Viennozīmīgi, ka mums ir svētā gara dāvana. Tā nevar būt, ka viņas nav. Un patiesībā tā ir, es, es pie sevis arī kādu laiku pārdomāju, Dievs, kur tā ir, tas ir noslēpums man. Vai kā, kāpēc es tā ļoti tā kā neredzu viņu, vai es gribētu, lai izpaužās, bet nav. Bet tad, kad mēs kaut vai tiešām parunājam ar cilvēku, kurš nav atziņas Dievu, jūs redzēsiet, ka jums ir jā atziņa. Un tā atšķirīga ir ļoti no pasaules. Jūs parunāsiet, jūs redzēsiet, jums ir gudrība, kas ir pilnīgi pretēji tai gudrībai, ko pasaules saka. Pilnīgs pretstats. Dievs jau mums ir katram devis. Mums ir katram. Nav, iespējams, ka nav. Tātad arī šo ļausim, lai tas vārds mūs sak, mūsos sakņojās. Lai tas neiekrīt akmeņos vai ceļmalā un sātans nenozog šo vārdu. Ikvienam no mums ir šīs lietas. Um, Matei 1.27. Uh, varat atšķirt, varat neatšķirt, ticiet uz vārdu tā stāv rakstīts. Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda sacīdam, kas tas ir? Jauna mācība ar spēku. Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl Jēzus, un tie viņam paklausa. Evaņģēlijs ar spēku. Mēs, kas sekojam Kristus pēdās, kas mēs esam viņa sekotāji, mēs ejam ar to pašu evaņģēliju, ar ko gāja Kristus. Ar to pašu spēku. Evaņģēlijs ar spēku. Mums ir evaņģēlijs, kas ir ar spēku. Mums tas ir jāpieņem. Tā vienkārši tas ir. Un uh, Efeziešiem rakstīts ir, cik, jā, es atvēršu, 1, 19, 20 Efeziešiem, pirmā nodaļa 1, uh, 19, 20, tur, tur ir rakstīts šādi. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristū, to uzmodādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Pārlieku liels Dieva spēks. Viņa spēka mērs pie mums parādās. Un nesakam, nē, ne, neparādās. Viņš ir mums paredzēts. Tas ir Dieva apsolījums mums. Kā, viņa, kā ticīgajiem. Šeit teikts. Dieva vārds. Neizdomāju. Tam ir jāparādās ar spēku. Kad mēs pēdējo reizi esam pastāstījuši kādam par Kristu? Nevis ticīgajiem. Kā tev iet, brāl? <laughs> Vai māsa? Tu lūdzu? Nu, man tā. Tas ir labi, vajadzīgs. Bet kad mēs esam aizsnieguši kādu? Es to saku sev. Es to saku sev. Šis evaņģēlijs ir ar spēku. Mēs ļaujam viņam izpausties. Mums ir jāļauj viņam izpausties. Tas ir Dieva apsolījums. Tam ir jāparādās. Tāpēc es gribētu, ka mēs varētu arī pie sevis apņemties, ka mēs varam pastāstīt kādam jau tuvākajās dienās. Neļaujiet, ka arī šī sēkla, Dieva vārds, kas ir dzīvība, kas ir sēkla, ka neiekrīt akmenājā vai uz ceļmals un ātri nepazūd no mūsu ikdienām, bet lai tā ir mūsu ikdiena, lai mēs to pārdomājam, dzīvojam, ka mēs gribam padalīties ar tiem, kur vēl ne, nezin Dievu, kur vēl nav izglābti, kur vēl, nav, kur vēl tālu no Dieva apsolījumiem arī viņiem ir jāsaņem Dieva apsolījumi. Un mums ir iespēja iet pa priekšu un palīdzēt viņiem iemantot. Un mums šeit nav ko lielīties. Es atkal un atkal man ļoti labprāt patīk pieminēt šo rakstiet, kad ja mēs esam saņēmuši, kāpēc mēs gribam lielīties? It kā mēs nebūtu saņēmuši. Mēs esam saņēmuši, nevis nopelnījuši, nevis izcīnījuši paši tikai, bet Dievs mums to ir devis. Un arī šīs lietas, šie apsolījumi, tie ir Dievu dot. Un ar tiem mums ir iespējams iet kādam pa priekšu un palīdzēt. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Lai šis ir tālu no mums. Ja mēs dzirdam un neticam, tad tas viss ir lieki. Uh, nu, patās vēl dzirdējām arī tādu labu, labu salīdzinājumu. Kad cilvēki pēc dievkalpojuma, pēc svētbrīža, pēc, lai kas tas arī būtu, kur dievvārds ir izskanējis, var teikt, jā, bija labs vārds, bija svētīgi, bija. Un patiesība ir tāda, ja tas nenes nekādas izmaiņas, tad tas ir bijis tikai skaists vārds. Tas ir bijis tikai skaists vārds. Ja klausītājos tas nav savienojies ar ticību, tad tas neko nelīdz. Ne man, ne tev, nevienam. Tas nenesīs augļus un tas tur arī nomirs. Bet mēs dzirdējam, ka Dievs no tā nav paredzējis. Viņš mums ir Dievs brīnišķīgus apsolījums. Un tā ir viņa griba, nevis mūsu. Tāpēc, uh, ar, uh, nu pat tās arī bija Cliffords kuldīgā. Viņš ar tādu interesantu domu pieminēja. Viņš saka, ar uh, sliktu domu, ar labu domu ilgi ne, nepacīnīsies pretī. Nu, tikai tā, uh, labu domu domādams, nu, ilgi neaizbaidīs projām tās kaut kādas muļķības vai apsūdzības vai viss, kas nāk prātā. Bet mēs lasām uh, salmā pamācībās, kad uh, izteiktam vārdam ir spēks, dzīvības un nāves spēks. Izteiktam vārdam, izrunātam vārdam. Dievs arī runāja un tap. Mēs sakam, kad Jēzu kārdināja tuksnesī, uh, sātans viņam piestājās un saka, šito, to, lec lējā, vai vienalga kārdina Dievu. Jēzus nepadomāja tikai savā, nu, galvā, ne, mm, protams, sātani. Nē, es, tev būs Dievu savu kungu tikai pielikt, viņam vien kalpot. Nē, tev nebūs Dievu kārdināt. Viņš runāja, viņš runāja, viņš izteica, viņš, viņš to izrunāja. Tam vārdam, ko mēs izrunājam, ir spēks. Līdzīgi ir ar apsolījumiem. Ja mēs ticam, ka šie apsolījumi ir mums, tad meklējam viņus. Meklējam viņus, izlasam priekš sevis, nosaucam to vārdā. Dievs, tu man esi paredzējis, ka tu man atspirdzinās. Es gribu, Dievs, tu redz, ka es esmu saguris, man vajag atspirdzinājumu. Dievs, tu redz, ka man nav brīvības. Bet es gribu brīvi, Dievs, tu man to apsoli. Tad es arī apņemos, ka es gribu tu pēc tā iet. Es apņemos, ka es gribu. Dievs, tu redzi manu vēlēšanos, tu redzi mani. Dievs to novērtē. Viņš saka, ka mums ir jātiecās pēc viņa. Mums ir jāliek visas, viss tā cerība, viss tā paļaušanās uz viņu. Viņš mums to grib dot, jo viņš mums ir radījis priekš tā. Mūsu dzīve tiešām pastāv Dievu spēkā, ja savādāk mēs nepastāvam. Jā, jo mēs tagad jau esam sākuši dzīvot mūžīgi. Tas ir ļoti liels iedrošinājums. Ļoti liels iedrošinājums. Un nav par ko čīkstēt nemaz tad. Tā īsti nav. Protams, sanāk. Bet es jau dzīvoju mūžīgi. Mēs katrs sev varam pateikt, es dzīvoju mūžīgi. Jozos 3.5, eh, ja vēl esam Jozos grāmatā. Un Jozo pavēlēja tautai, svētījieties, jo rītas kungs darīs jūsu vidu brīnums. Svētījieties, Dievs to drīz izdarīs. Dievs to drīz izdarīs. Svētījieties. Un pēdējā Jozos 21, 43 līdz 45. 21. Jozos 21, 43 līdz 45. Un tā tas kungs Izrēlam deva visu to zemi, ko viņš zvērēdams bija apsolījis dot viņu tēviem, un tie to iemantoja un apmetās tur. Un tas kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā viņš to bija ar zvērestu apsolījis viņu tēviem. Un neviens no visiem viņu ienaidniekiem nespēja viņiem pretoties, jo visus viņu ienaidniekus tas kungs bija nodevis viņu rokās. Un netrūk neviena vārda no visiem labiem vārdiem – ko tas kungs uz Izraēlu nam bija runājis, viss īstenojās, kā bija teikts. Netrūk nevienu vārdu. Neviens vārds netrūks mūsu dzīvēs, ko Dievs par mums ir runājis, ko viņš mums ir apsolījis. Dievs ir uzticams. Un viņš grib, ka mēs tajos dzīvojam. Neļausim, ka sātans mums nozog šo domu, ka viens vai otrs vai piektais apsolījums nav man. Tie ir man, tie ir tev. Mēs tajos varam dzīvot.